Alphonse Kubwimana hari mbonga bw'ivyuma reka tubaramutse tubane ikaze muri uyu mwanya kubashikiriza amakuru tunasaba imbabazi kumanya mutunenze ko kubera bivuye ku buhinga ah, bw'ivyuma Zimwe mu ngingo ingingo nkuru nkuru zigize hano makuru ikibazo citunganywa cy’amasite y'abateshejwe izabo ngo cotorerwa umuti biciye mu biganiro byo orongogwa na leta icyumviro nicurongoye umugwi severe ujeje kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi aho amenyesha ko uwo mugwi wo utohoza gusa ku ruhara rw'ababa muri ayo masite bafise ku mabi yabaye muri kahise abanyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga basaba ko amabarabara yo mwico gisagara yoshirwamwo amabuye ivyo bita amapave ngo kuko uwo mugambi wama buri gihe ushikirizwa Itegera cha kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi yaragabishwa wese afise agatimango ko kuburagiza ibikorwa vy'umugwi ujeje kuvugana ukuri no kunyanisha Barundi Sever mu kuvuga ko uwo mugwi utohoza kugwima go mu gihumbi kimwe amajana 972 gusa Sayake Nshimira Imana shikiriza ko uwo mugwi udafise intumbero yo kuzura kabozi ariko ko ari ukugira abarundi bamenye ivyabaye babigire ikizira akaba bivugiye igikuzi muri commune vugize intara ya Makamba kuri wa gatandatu igihe umugwi Sever wariko urasozira igice cya mbere cibikorwa byo kuzura ibisigarira by’Abarundi bishwe mu gwimo gw'igihumbi kimwe amajana 972 muri yo ntara Jean Pierre Misako. ihangiro ry'umugwi cvr ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi si ukuzura kaboze kandi ntuzogarukira gusa ku byabaye muri mirongo irindwi na kabiri mu burundi nk'uko siriya kenshi imana icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'uburundi abivuga ihangiro kuri uyu mugwi kuzura kaboze namba kubona uyu munsi batweretse ibisigarira by'abahitanywe n'ubwimo bwo mirongo indwi na kabiri nugira twese tubone kandi tumenye ibyabaye kandi iki gikorwa kizobandanye aho niho uwo mukenguza amateka afatira mu kugabisha abagifise agatima ko kuburabuza ibikorwa by'uwo mugwi ntihagire rero abahuvya bene gihugu ngo biraba ubwego mirongo indwi na kabiri gusa bashaka guhinyikizamwo ibibazo by’amoko nuko twabyumvise ngo baburagiza ibikorwa vy'uyu mugwi abo bagifise ako gatima ko gushaka kuburagiza ibikorwa vy'uyu mugwi turabagabishije kubw'uwo mukenguzamateka abavuga ko baharanira agateka kazina muntu bo kwegera umugwi severe kugira ngo bakorere kw'isemo uwo mugwi umaze kubacira inzego z'igihugu nazo ngo ziritwararitse ko ibisigarira byose bizugwa mu burundi byoshyirwa hamwe kugira ngo bibere icigwa ugwaruka rw'ubu n'ubwo muri kazoza nk'uko mukenguza amateka bivuga bibicingurwe neza bizotubere icigwa kugwaruka rwacu kugira ngo koko dushike kuri kirazira ikibonekeza cyo Nuko uko igitigiri cy'impuzu z'abahitanywe n'ugwimo rwa mirongo irindwi na kabiri mu makomine ya mabanda vugizo makamba na kayogoro mu ntara ya gisumbi cy'amagufa yatowe byerekanywe ku mugaragaro igikuzi kuri uyu wa gatandatu pierre claverenda yicariye arongoye umugwi severe arabitangira insiguro bavize muri uwo mugwi ni uko hari abantu batawe mu binogo bamaze iminsi bari hejuru amagufa amwe yamaze gutwagwa n'ibikoko muri ayo makomine ane y'intara ya makamba ibisigarira by'abantu igihumbi n'ijana na mirongo icyenda n'umwe akaba ari byo byazuwe mu kiringo cy'indwi zitandatu kuva ku wa mirongo ibiri na gatanu myandagaro uyu mwaka turimwo ibirenga icya kabiri cyabyo bikaba byazuwe igikuzi muri komine vugizo nk'uko umukuru wa severa bivuga akamenyesha ko uwo mugwi uzogaruka gukorera muri ako karere kuko hari ibindi binogo rusangi babwiwe muri icyo gihe bariko barahakorera jean Pierre misage igikuzi Radio isanganiro umugwi severe kuvuga kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi ubona ko ikibazo kijanye n'itunganywa ry'amakambi y'abateshejwe izabo cotorerwa inyishu biciye mu biganiro birongowe na leta ngo kuko ariyo ikiraba ubwa mbere uh, Pierre Claver ndayicariye harongo y'uwo mugwi avuga ko umurwi severe wowe utoza ku ruhara ababa muri ayo masite boba bafise mu mabi yo muri kahise kubwiye leta rero ngo niyo iba ikwiye gutoza igituma bamwe mu bateshejwe izabo batahutse abandi nabo bakaguma mu makambi y'abateshejwe izabo tumumvirize ibiganiro bifasha byinshi iyo uganiriye n'umuntu afise ingorane ukamwumviriza icyo yifuza yene yifuza gutaha ari uva hanze canke ari aho yari yarahungiye arakubwira ingorane afise mbega nosubira ku mutumbi wacu gute ntinyiki gusubira ku mutumbi wacu novuga ko muri barya ubona mu bibanza babamwo atariho bavukiye hari abahunze urwimo mirongo icana na gatatu hari abakiri aho bari kuva mirongo icana na gatatu hari n'abandi basubiyeyo ufise ububasha mu nzego z'igihugu ucurondera kumenya hariya ni kuki basubiyeyo n'ingoga byoroshe hariya ni kuki byanse ko basubirayo ibyo bibazo rero biri mu nzego z'igihugu mugabo twebwe tuba turondera bajya abantu bahunze kubera iki mbega ko bari mu matongo bahawe na leta iwabo baracaharima ibyo byose n'ibibazo bya leta by'igihugu mugabo twe turondera ukuri kujanye n'ubwicanyi ukuri kujanye n'abakijije abandi kenshi na kenshi turabavugira hajya ingorane bafise nyinshi usanga ari ingorane zo kumvirizwa twaheruka gutemba imbere bugendana twarabumvise ko hari abantu batubwira bati aha tubana dutandukanye mu bwoko naho turi mu kibanza tutavukiyemwo hari abakubwira bati nimudufashe aho turi twamenyereye ariko abo nyene ugasanga bahamenyereye niho baba mugabo baraja no kurima iyo bavuka iyo amatongo y'iwabo ari ivyo n'ibibazo bya leta cane cane si vya severe ibiganiro byerekeye abo bantu ni ibiganiro bizorongorwa n'inzego z'igihugu inzego zirongoye ariko birafitaniye isano n'amabi yabaye muri kahise twebwe turayarondera kugira turondere byatumwe n'iki mbega muri barya hari abakijije abandi mbega muri barya hari abandi mbega muri barya hari abiciwe ababo n'ibyo turondera n'ibi byabaye turabwirwa n'abenegihugu mu ntango z'ukwezi kwa nyakanga guheze umushikiranganje hajejwe umutekano intwaro hagati n'iterambere rusangi akaba yasavye abajejwe intwaro mu ntara azose z'u Burundi no mu gisagara ca Bujumbura gutororokanya amatongo arimwo abateshejwe izabo kwamenyekane ko ari aya leta canke ayabandi banyagihugu isanganiro inama isumbingimba mu bijanye n'agateka kazina muntu leta y'u Burundi ngo iheruka gushinga igisata kijeje gukurikirana ha gukurikiranira hafi ibijanye n'amabi yakorerwa abakenyezi n'abagabo mu bushikiranganje bwo gushikirana ivyo ngo bizotuma rero hamenyekana abakorewe mabi mu gihugu cyose Felix Ngenda banyikwa umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda yabishikirije ku munsi wa kane w'indwi turiko dusozera igihe ubwo bushikiranganje bwashyira ahabona ibyarangiwe mu mezi atatu aheze uwo munyamabanga akaba yamenyesheje ko muri kino gihe ibitigiri by'abakorerwa amabi ngo bitari hejuru cyane tumumvirize twavuga tuti amabi yakorerwa abashinyezi mu gihugu cacu Burundi turafise igisata kibikorera ko ku mwanya ubuhoho mu leta yaraye natwemereye yuko hajaho igisata kibijejwe by'ukuri bo twara tudafise en département ibijejwe byahara bikorwa muri direction General muri rusange mugabo mu itegeko ryaraye risohotse rigenga bushikiranganje bwacu hagiyeho igisata kijejwe ibijyanye no gukurikiranira hafi amabi akorerwa abakenyezi n'abagabo ni ukuvuga yuko ubu tuzaba dufise ibitigiri neza cyane twaba dukurikirana ku mwanya ku mwanya kugira ngo tugende turigisha abantu ngene bashobora kwirinda ayo mabi novuga nti ibitigiri bihari muri rusange twavuga yuko bitari binini cyane kuko hari igihe abantu bashyiraho amararume cyane gose ngo birarenza urugero mugabo twe turiko turabikora kugira na twarogisa ibitigiri kuko nkuko nabibabwiye yuko dusanzwe tugira iraporo ijyanye n'agati y'akazi na muntu kuri buri mezi atatu ni ukuvuga yuko atakanimwe idusimba yaba violence yabaye kuko hari wa systeme de communication twashizeho idufasha guhanahana amakuru kugira ngo ikibaye cyose haba ku mutumba haba hehe turabironka byose tugatubishira muri iyo raporo muri rusange kugira ngo bikunde yuko dushobora kubikorera turabananya n'ano makuru ishyirahamwe mpuzamakungurira rirabahebye imfungurwa ku isi pame ryaraye rironse agashimwe kitiriwe nobel kubera ingene gitanze mu kuronsa ibifungurwa banabona ikora ku isi biri mu cegeranyo cy'iryo shyirahamwe nyene co muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri casohotse ku wa cumi na gatandatu gitugutu ico cegeranyo kikaba citiriwe ikiguzi c'isahani y'indya mu bihugu mirongo ibiri bifungura na ku isi cumi n'umunani ngo bikaba biri ku mugabane wa afurika nk'uko ico cegeranyo kivyerekana shahani yo nkuru nkuko biri mu cegeranyo cy'iryo shirahamwe cagiye habona ku 16 gitugu 2022 ku munsi mpuzamakungu hariwe gufungura neza ishiramwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa ku isi pamu ryararonkejwe gashimwe kitiriwe Nobel kubera kwitanga kwaryo mu kuronsa imfungurwa abantu aho nikora n'ibihugu bicugarijwe no gufungura nabi ku isi muri ico cegeranyo nyene citiriwe ikiguzi c'isahani y'indya le coup d'une mu gifaransa cerekana ubudasa hagati y'ibihugu vyugarijwe no gufungura nabi ingene umunyagihugu atoroherwa mu kuronka isahani y'umuceri n'ibiharage ku munsi muri ico cegeranyo nyene mu bihugu 200 byo kwisi byugarijwe no gufungura nabi 18 muri ivyo biri ku mugabane wa Afrika muri ivyo igihugu ca Sudan y'epfo kiri kwisonga ku bice 186 kwijana mu gufungura nabi kigakurikirwa n'igihugu c'u Burundi ku bice 43 kwijana igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kiri mu kibanza c'icenda kubice bice birenga 200 kwijana na igihugu ca Kongo Brazzaville kikaba kiza ku nshuro y'icumi ku bice bitanu kwijana igihugu cy'u Rwanda kiri mu kibanza ca 15 muri ugo rutonde ku bice birenga 9 kwijana mu gihe igihugu ca Mauritania arico kigira 20 kikaba gifise ibice birenga 7 kwijana by'abanyagihugu bugarijwe no gufungura nabi Jean niyo nkuru ababa mu gisagara ca Muyinga basaba itunganywa ry'amabarabara ku buhinga ah, bita pave umwe mu migambi y'udaharamu byamabishyikirizwa n'imigambo yose iyo hageze kwiyamamaza mu gisagara ca muyinga mu nama ziremeshwa n'abategetsi yaba musanteri yaba buramatari wa muyinga bemeza ko ari umugambi nkoramutima baguma baronderera abo bafasha kuko commune ubwayo atavyo yo kwishoboza eh, Dieudonne Nzeyimana ubajije wese umugambi wihutirwa mu gisagara ca muyinga yishura ati barabara washika mu duce tumwe tumwe tw'amakatiye nka kinyota gakashi kibogoye aho henshi imiduga itagishika kubwo yacikaguritse bagashimika bati imivo yisuka mu iki gisagara ata mifurege yo gutwara imivo ni kabiri na rimwe igahitana n'imiryango ngo birihutirwa ko igisagara gitunganywa mabarabara kogwe ku buhinga bita pave uyu mugambi wagumye witezwe buri gihe hagera ko habo kwiyamamaza ku batware barondera kuja imbere y'abandi ivyo mugambi bikaba nk'ugukabura abanyamuyinga mu kwitaba amatora mu nama iheruka kuremeshwa na mustaniri wa komine muyinga yarababajijwe ivy'uyo mugambi no mu nama y'abavukantara hari n'uwashikirije ko intara yofuma yiyubakira n'ibarabara na rimwe yikoze ku butunzi bw'amabuye aboneka hirya nino ku misozi yababura amatari w'intara ya muyinga ya mustaniri wa komine muyinga bose basidina umugambi nkenegwa ariko utoshoboka ku buryo bwa komine umwe wese no kwitanga aterere mu kurondera abokorana n'intwaro mu buryo no mu buhinga ayo mabarabara azotinda yubakwe imuyinga Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro Uraca bugacana yandi mu igitunguru gitukura ni kimwe mu bifungurwa bya nkenerwa gifasha mu gukinga umubiri indwara zitandukanye nk'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso na cancer nk'uko bivugwa na jean paul uwineza yakurikiranye ibijyanye n'ingaburo asigura ko igitunguru gitukura kirimo amavitamini nka a selenium n'ibindi jean marie mayonga urwaye indwara z'amara ntabwo ari byiza gukoresha igitunguru na cyane cyane igitunguru mu buryo bwa salade mu buryo bw'umutobe kubera yuko murabona ko ugikase kirafise ibintu volatile ni ukuvuga ngo ibintu bisa n'ibitumuka biri muri cyo icyo gihe rero ni byiza yuko ucukeza gitetse kandi ku rugero rusanzwe kugira ngo ntibitume iyo ndwara yawe ibandanya yiyongera igitunguru gitukura kikaba kiri mu mfungurwa zo mu bwoko bw'imboga kikaba camuka muri Aziya yo hagati Jean-Marie Mayonga inkuru dushikiriye ubunyene mbere ko turangiza abantu batatu bakomeretse mu gatondo ko kuri w'Imana bivuye ku mishamirano yabaye hagati y'abakristo mu ishengero ry'abametodiste rirahitwa imparambo muri commune Rugombi intara ya Cibitoke abantu bane baciye bahagarikwa n'igipolisi caho mu Rugombo mustaneri wa commune Rugombo akaba yaciye afata ingingo yo kugara iryo shengero mu kurindira ko abasengera muri iryo shengero nyene bumvikana ni hano ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu duce turangiriza ko ano makuru dushimire abari kuba bayakurikira nshimire na alphonse yari mu buhinga bw'ibyuma mu kanya muraca mukurikira amakuru ari mu binyamakuru byandika mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye ifungwa ryabanje rya nino ryoba rifise iyindi mizi kuko bisa n'ibitangaza ikinyamakuru iwacu mu ijambo ryacu ry'intangamarara ubucamanza bumwagiriza ubugarariji gukoresha imvugo ndendarugero mu kudoma ko urutoke ibintu no guhungabanya umutekano w'igihugu yamara nk'uko mugenzi wacu abyandika abashingwamanza b'uwo yahoze ari umushingamateka baremeza ko agira amajyambere yashikirije mu ikoraniro ry'inama nshingamateka muri ruhuma uno mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ikinyamakuru iwacu cerekana kandi ko abatari bake babona ko nimba by'ukuri fabiyani wanjijya nino afungiwe ibyo yashikirije mu nama nshingamateka abashingamateka bari mu mabanga uno munsi babwirizwa guhaguruka bagasaba irekugwa ry'iwe mu maguru masha ataraho naho bibaza ukuntu abo bashingamateka bazocungera ukuntu leta ikora bakayibaza bagakora amatohoza bakanasuzuma ikoreshwa ry'amafaranga leta ikoresha ari mu itegeko batoye bwa mugenzi wacu ko barakarenganyo kabi kandi n'abashingamateka badubabara aha akivuza ko inzego zibijejwe zotanga umuco ku banyagihugu kugira ntibihabwe indi ntumbero kandi kugira ku izina ry'ubwigenge bw'inama nshingamateka leta ikingire abatowe n'abanyagihugu mu kurangiza uwanditse ijambo ry'intangamarara mu kinyamakuru iwacu afatira ku byanditswe n'umwanditsi yitwa Clemenceau agira ati iteka rya repubulika rihagaze kukwigenga no gushikiriza ijambo mu nkurikizi zaryo n'ibishobora gushika amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru Abanyeshuri ba kaminuza bimenyereza ngo baragira ibibazo mu kwigisha ibyigwa bijyanye n'ubuhinga bwo gutanga amakuru mu buryo bwa none mu mashuri yisumbuye. Ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant kivuga ko abanyeshuri bo mu gisata c'ubuhinga muri kaminuza nderabigisha NS bigishirijwe ku mashini nyabwonko umwanya munini bakawuha gushira mu ngiro ivyo bize bagategerezwa kuja kwigisha mu mashuri yisumbuye atagira ibikoresho. Umwe mu bakurikirana abona ko ibidashoboka kwigisha ibyigwa byo guhanahana amakuru mu buryo bwa none ku munwa gusa ati “Nibishoboka no kubicapa ku rubaho nk'uko abyemeza muri icyo kinyamakuru cyitaho ibijyanye n'indero agasaba leta kugira amashuri yisumbuye afise ibikoresho bya nkenegwa muri icyo kinyamakuru la voix de l'enseignant nyene umwigisha abona ko abarongozi ba kaminuza nderabigisha NS boraba amashuri afise ibikoresho hanyuma ikarungika y'abanyeshure bimenyereza ku mirwi kugira ngo bose bagiri bakwe cyo kwereka abanyeshure uko imashini nyabwonko ikoreshwa bagenzi bacu bo mwitorokanizo ry'amakuru ABP bagaruka kuhinyanyugwa ry'integuro y'itegeko rigenga abakozi n'akazi riheruka kwemezwa n'inama nkenguzamateka hari ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa cumi uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri muri ivyo mu itorokanizo ry'amakuru wa BP bandika ko bagaruse ku ngingo ije na mirongo itandatu na kane ikura imyaka y'akaruhuko ku bakozi bafise imyaka mirongo itandatu yari yashikirijwe na leta ikaja ku myaka mirongo itandatu icatumye habaho uguhinyanyura iyo nteguro y'itegeko nk'uko bagenzi bacu babandanya babyandika ngo ni ngo bahe amahirwe urwaruka rondera akazi no kugira ngo bafashe abumva batagishobora gukora kugira ngo baruhuke nk'uko biri mu cyegeranyo cyashyizwe habona n'umugwi w'amahugejwe iby'intwaro ubutungane n'amategeko ngenderwaho amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru Uburundi barashobora guhinduka igihugu c'Ubushinwa ikibazo cibazwa na mugenzi wacu w'ikinyamakuru candika ku buhinga ngurukana bumenyi Lanova mu kwishura ico kibazo mugenzi wacu wa Lanova afatira akarorero ku bisagara vyo muri ico gihugu nka Taiwan Korea du Sud Singapore hamwe na Hong Kong bitari biteye imbere mu butunzi mu myaka igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani ariko ubu biharugwa mu bihugu bija kwisonga mu bihugu biteye imbere ku isi Peace. ikinyamakuru lanova kigaruka kandi ku nama yo guhanahana ivyimviro yahuje abahurikiye mu kigo kijejwe guteza imbere amashira hamwe hamwe n'ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe ku munsi wa gatatu uheze kugira ngo batore inyishu z'ibibazo bihanze ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi mu Burundi mu bijanye n'ubutunzi kandi ikinyamakuru Burundi Eco kidushikana mu rudandazwa rw'inoti za kera z'amafaranga y'amarundi zitashikanywe mu mabanki no mu mazu yo kubika no kuguranana canke ku maposita igihe banki nkuru y'igihugu yashira ku isoko inoti nshasha inyuma y'isango ryatanzwe ni banki nkuru y'igihugu inoti za kera zivunjirizwa muri berbe zigasiga ibice bitanu ku ijana ico kinyamakuru cerekana ko abatari bake batazi izo ntambuko abandi nabo bagaca baboneraho kwikorera urudandazwa ni ngaha duciye turangiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwashikirijwe nanjye rirya gahimbare na jewe variste nzi nka banyanka mubandanye kururanirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru